Şəfaati inkar eləyənlərin əksəriyyəti Cin surəsinin 18-ci ayəsinə əsaslanırlar. Onlar deyirlər ki, Allah Teala ki bu ayədə buyurub: "Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Və annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Və həqiqətən səcdə yerləri Allahındır. E, belə isə Allahla bircə başqasını çağırmayın. Bu ayə məlum eləyir ki, insan başqasından şəfaət istəyə bilməz. Amma biz Allahdan qeyrisindən kömək istəyəndə, imamdan, peyğəmbərdən kömək istəyəndə məqsədimiz bu deyil ki, onlar Allahın izni oldu, olmadı, ya Allahın köməyi oldu, olmadı bizə kömək eləyə bilərlər. Məqsədimiz budur ki, Allah onlara elə bir məqam verib və izni verib, icazə verib ki, bizə kömək eləsinlər. Necə ki, Allah həkimə icazə verib xəstəni e, müalicə eləsin. Ya Allah Taala ustaya icazə verib ki, maşını xarab olan maşını düzəlsin. Allah Taala tacirə icazə verib cəmaata mal satsın, pal-paltarın yemək içməyini təmin etsin və s. və ilə axır. Bunlar hamısı nümunələrdir ki, biz başa düşürük ki, Allahdan başqasını çağırmaq olar. Bir şərtlə ki, nəzərində olsun ki, bunların heç biri özü-özlüyündə müstəqil deyil. Allah istəməsə bunların heç bir qüdrəti yoxdur. Məlum olur ki, şəfaət də dua kimidir və duada da mömindən iltiması dua eləmək, mənim üçün dua elə deyə xahiş eləməyin heç bir eybi yoxdur. Nə haramdır, nə şirkdir, əksində savabdır. Bütün 1 milyarddan çox müsəlmanların hər biri bir-birini görəndə deyir ki, mənim üçün dua elə. Şiyəsi, sünnüsü, hənəfsi, malikisi, həmbələsi, şafiyisi, vahabisi, zeydisi, ismailisi, hamısı deyir ki, mənim üçün dua elə. Heç kəsdə problem görmür burada. Şəfaət də belədir. Mömindən xahiş edirsən ki, Allahın yanında mənə şəfaətçi ol. Bu dəlil qəbul olunmadı. Onlar ki, deyirlər, ayə var, Cin surəsinin 18-ci ayəsi ki, fəla tad'ana Allahi əhəda, Allahla birgə heç kəsi çağırma. Ayə özü deyir, Allahla birgə, Allahla yanaşı heç kəsi çağırma. Nəinki ümumiyyətlə heç kəsi çağırma. <clears throat> Demir fəla təd'u əhədə. Heç kəsi çağırma köməyə. Demir fəla təd'u ma'allahi əhədə. Ya demir ki, fəla təd'u qeyrallahi əhədə. Allahdan başqa heç kəsi çağırma. İkinci dəlilləri bunların e, Yunus surəsinin 18-ci ayəsidir. Yunus surəsinin 18-ci ayəsində buyurur ki: "Və ya'budun min dunillahi ma la yadurruhum və la yenfa'uhum." Bu müşriklər Allahdan başqa onlara xeyir və ziyan verməyən şeylərə ibadət eləyirlər. Və yəquluna haulay şfauna indallah. Və deyirlər ki, bunlar Allah yanında bizim şəfiilərimizdir, şəfaətlərimizdir. Qul atunabbiunallaha bima la ya'lamu fis semawati ve la fil ard. Bir şey ki, Allah göylərdə və yerdə bilmir, onu Allah öyrətmək istəyirsiniz. Subhanahu ve taala amma yüşrikun. Sizin bu şirkinizdən Allah Taala uca və pakdır. Deyirik. Kim görüb bu vaxta qədər ki, bir nəfər imam peyğəmbəri, övliyanı, məsələn, qəbrini ziyarət eləsin ya onu şəfaatçi bilsin və namaz qılanda üzün tutsun onun qəbrinə namaz qılsın. Hamı üzün kəbəyə tutub namaz qılır da. Kim görüb ki, məsələn, bir gəlsin, məsələn, tutaq, Mir Mösüm ağanın qəbrində desin ki, ay Allah mənə kömək elə, əstəğfirullah. Mir Mösüm ağa Allah demir ki, Deyir, ay Allah, mənə kömək eləmir Möcümoğanın qəbri üstə. Niyə? Çünki o mən kimsən kim günahkar deyil. O, bu ümumiyyətlə <clears throat> peyğəmbərlərin, övliyaların sirəsidir, sünnəsidir ki, gedərdilər günah olunmayan yerdə Allahla danışardılar. Musa peyğəmbər Allahla danışmağa hara gedirdi? <clears throat> Dağa. Məhəmməd peyğəmbər sallallahu alayhi və alihi və səlləm sallallahu alayhi və Muhammed və Muhammed O Hazrete vahiy harda geldi? Hera mağarasında, Cəbəlun Nur dağında. aylarla gedib orada ibadət eləyirdi. İbrahim peyğəmbər əleyhissalam Cəbrail ilə harda görüşürdü? Qoyun oturanda, çöldə, çölün düzündə, səhrada. Günah olmayan yerlərdə. Həzrət Məryəm sallallahu harda yaşayırdı? Beytül Müqəddəsdə. Mümkün qədər günah olmayan yerlərə gedirdilər. Biz də övliyaların, seyidlərin qəbrin, möminlərin qəbrin e, müqəddəs yer hesab edirik. Əlbəttə hər möminin yoxdur müqəddəs hesab edirik və onlardan fayda alırıq. Hətta həmin o ölmüş şəxs möminliyi zəif də olsa, bizə buyurulub ki, onun sizə olan bağlılığına görə Allah Teala sizə rəhm eləyər. Gedin kömək istəyin. Həzrət Əleyhisselam buyurur, gedin ata-ananızın qəbri üstə, orada dua eləyin özünüzə. Orada dua eləyin özünüzə. Ki, onun faydası var. Övladın ata-ananın qəbri üstə özünə dua eləməsinin faydası var. Odur ki, biz ona görə gedirik o qəbirlər üstə ziyarət edirik və ya şəfaətçi hesab edirik onları. Heç vaxt biz demirik ki, <clears throat> məsələn biz deyəndə ki, ya Əli mənə şəfi ol, ya vəcihən indəllah işfə'lənə indəllah. Ey Allah yanında şəfaətçi, bizə şəfaət elə. Bu sözün içində var da, qulaq asmaq istəməyən qulaq asmasın. Buyurur ki, əzir ki, ey Allah yanında hörmətli şəxs. Mənə Allah yanında şəfaətçi ol. Açıq-aşkar deyirik də. Demirik ki, əstəğfurullah, ey Allah olan Əli, Həsən, Hüseyn əleyhissalam, mənə şəfaatçi ol əstəğfurullah. Belə deyən yoxdur ki. Deyənləri də kafir hesab edirik biz. Biz deyirik ki, ey Allah yanında abır yiyəsi, həya yiyəsi, hörmət sahibi, vəchə sahibi, vəcih olan imam, peyğəmbər, övliya bizə şəfaat elə. Və bunda heç bir iradə eybi yoxdur. Üçüncü dəlilləri Zümər surəsinin 44-cü ayəsi. Buyurur ki, Qul lillahi şəfaətü cəmi'a. Onlar buna əsaslanırlar ki, de, bütün şəfaət Allahındır. Ləhumul qüssəmavat vələt. Göylərin və yerin sahibi odur, sümmə ilahi tüccan, sonra ona tərəf qayıdacaqsınız. Bunların iddiası budur ki, ayə açıq-aşıq deyir ki, Qul lillahi şəfaətü cəmi'a. Şəfaətin bütün ixtiyaratı kimdədir? Allah Teala bax gözəl bir bayramdır ağamız İmam Rıza əleyhissalamın doğum günüdür. Allah hamıya mübarək eləsin bu bayramı. Xüsusən bu Mehdiyyə məclisində iştirak edən, fəaliyyət göstərən qardaşlara, onların timsalında bütün müsəlmanlara, bütün azadlıq sevən insanlara. İmam Rıza əleyhissalam Əhl-i Beytin möhrün vuran imamdır. Hədisdə var ki, bir baxımdan İmam Rıza əleyhissalamın ziyarəti Kərbəla ziyarətindən üstündür bir baxımdan. O da o baxım da bundan ibarətdir ki, Kərbalaya 4 imamlılar da ziyarətə gedir. 6 imamlılar da ziyarətə gedir. Amma İmam Rıza əleyhissalam və ondan yuxarı da 12 imamlardır. Da kamil əhl-i beytçilər ziyarətə gedirlər. Çünki 8 imamdan sonra da yarımçıq imamçı olmayıb. 4 imamlar olub əvvəllər, 6 imamlar olub. Elə ki İmam Rıza əleyhissalam çatdı, ondan yuxarı da bütöv olublar. O baxımdan İmamcı əleyhissalam əhlibeytin əhlibeytçiliyin möhrüdür, peçatıdır. Və İmamcı əleyhissalamın özünün bir kəlamı var. Buyurur, kim məni mən qürbətdə olan vaxt ziyarət eləsə mənim qəbrimi, üç yerdə mən onu ziyarət eləyərəm və həmin o yerlərin təhlükəsindən, qorxusundan onu xilas eləyərəm. Biri o zamandır ki, əməl namələri havada uçuşur. tullayırlar əməlnamələri insanların üstünə, uçuşur havada əməlnamələri. Saxçılar cənnətə edir, solçular cəhənnəm edir, onda gəlib çataram öz züvvarımın e, dadına. İkincisi siratdadır ki, o ayaqlar titrəyəndə o körpüdən keçəndə sirat körpüsündən. Orada gəlib çataram məni ziyarət edənin dadına, üçüncüsü isə tərəzi mizan vaxtı, əməllər ölçülən vaxt. Ki bu həmin o məni ziyarət edən möminin günahları savablarından ağır olsa, gəlib çıxaram onun dadına, kömək eləyərəm. Və belə bir şəxsin sabah ad günüdür. Allah Taala'ya o ağanın ziyarətini hamıya Allah Taala qismət eləsin və bu mövludun bərəkətindən bizləri də bəhrəmənd eləsin inşallah. Təvəssül nədir? biz girməyəcəyik o yekə bəhslərə. Təvəssül yəni dayday. Lori. A, xahiş edirəm gedək Allahın yanında mən kimi elə. Amma fərqi var bu dünyanın daydaylarının. Fərqi budur ki, bu dünyada gedirsən birindən xahiş edirsən işimi düzəlt. Heç işə layiq deyilsən, ha, yetim düz qoşda sənin onun sözünü keçir filan bəs düzəldir. Amma təvəssüldə, ilahi məqamda ləyaqət lazımdır hər kəs vasitəçi tapa bilməz. Dünya vasitə qanunlarından ibarət. Tamam. Şahid Mütəhər rəhməti deyir ki, ümumiyyətlə səbəb, nəticə, vasitə qanunların qəbul eləməyən insan, təvəssülü qəbul eləməyən insan bu absurd paradoks belə qəribə insandır bu. Ziddiyyətli insandır, qatma qarışıq insandır. Necə olur ki, xəstələnəndə gedirsən həkimdən resept alırsan, heç ağlıma gəlmir ki, mən müşrik oldum olmadı. Deyəndə ki, ya peyğəmbər orada denən məni bağışlasın da sən müşrik olursan. Necə olur ki, soyuqdan qorunmasın paltarı geyinirsən, paltara təvəssül edirsən geyimə. Öz deyirsən ki, bu geyimi istəmirəm, niyə? O nazi idi ona görə. Qalın paltar istəyirəm. Niyə? İstə eləsin də məni. Amma deyəndə ki, ya əli köməklə müşrik olursan. Deməli, paltara təvəssül eləsin müşrik deyilsən, əliyə təvəssül eləsin müşriksən. Hə? Bu, düşüncəsizliyin nəticəsindədir. Qısası, aləm təvəssül üzərində bərqərar olub, vasitə üzərində bərqərar olub. Dünyada vasitəsi heç nə yoxdur. Hətta indi din alimləri axtarırlar, peyğəmbərlər ki möcüzə göstəriblər, onun da elmi izahını axtarırlar. Bəzən olur da elmi izah. Məsələn, Meyrac məsələsində hardasa müəyyən qədər keyfiyyəti məlum olmasa da, forması məlumdur.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 Bunun bir mənası budur ki, bu Mehdiyyə o qapıdan daxil olur, divara üsürdmə. Başqa mənası budur ki, hər şeyə öz xodu ilə daxil ol. Mənim dərgahımın qapısı əhl-i beytdir. İmam Zaman Əsəlamın ziyarəti var. Ziyarət aliyasın. Orada تو ایلن دیه که اسلام علیکه یا بابالله سلامون سنه ای الله ان قبصه الله در جهان قبصه ده بلارده پیغمبر بولید انا مدینه تولی علم و علیون بابها من علم شهری علیزون قبصه ده نده بو علمی شهری پیغمبر هنسه علمی شهری ده دیازیت علمی شهری ده الهیت علمی شهری ده معرفتی شهری Onun qapısı haradır? Həzrət Əli Aleyhisselam. Sən lap o biraz necə deyim, yuxunun qarşılanmasında. Mən də bəhanə gətirirəm zarafət eləmək. O simsim atkroysa deyirlər, nə deyirlər? Ona bir deyəsən də açılsın qapıda. Ya Əli, qapını aç mən girim də. Hədisdə var ki, cənnətin qapısı döyürsən cənnətin qapısını, zvonokun səsi ya Əlidir. Cənnətin qapısını döyürsən, ya Əli. Yəni bu evin sahibi kimdir? Əlidir. Qapını döyürsən, evin sahibi cavab verər də. Qardaş, mən sənin yanında günahkaram, o sənin yanında günahkar deyil. Bilirəm sən mənə acıqlanmısan. Ağıl nə deyir burada insana? Çünki necə xod tapımda ona mən? Əsəbi də mənim əlimdən. Birbaşa edəmədəm ki. Söyər, döyər, qovar, necə edir? Qardaş, nə olur? Gerək məndən o mənə dəyməsin, toxunmasın. Təbiidir, hamı da belədir. Və o adamlar ki, inkar eləyirlər, bu şirkdir, onlar özləri də belə eləyirlər. Özləri də belə eləyirlər onlar. Məsələn, deyirlər ki, filan alimin kitabında nə var 100% düzdür? Niyə şirk eləyirsən, qardaş? Allah deyil, Peyğəmbər deyil. Niyə onun kitabındakılar 100% olmalıdır, başqasındakılar səhv olmalıdır? Niyə? Şirk eləyirsən axı. Mən heç İslamı qəbul etməmişəm, təzə İslam'a gəlirəm. Deyirəm qardaş, sən bilmirəm hazır buna paradoks deyirlər, absurd deyirlər. Bir tərəfdən deyirsən ki, Allah ən gözəl varlıq yaradıb, o bir tərəfdən deyirsən ki, həmin ən gözəl varlıqlardan biri o sistemdən biri bu dində müşrikdir, şirkdir. Hər halda ziddiyyətdir. Necə ola bilər bu? İlahi, məni kim öldürür? Əzrail əleyhissalam, niyə özünü öldürə bilmirsən? Kəs səsini. Mən Allaham, mən qururam qanunu. Mən əmr edirəm təvəssül elə. Kimə? Mənə yaxın olanlara. Həzrət Əli sənə yaxındır, bəli. Ondan kömək istəyim? Yox, şirkdir. Bu nə demək oldu bu? Mənə yaxın olanlara niyə görə deyirsən namaza təvəssül elə, namazla Allahın yanına get? Çünki namaz Allaha yaxın məqamdır, Allahın ibadətidir. Allah yanında nüfuzu var, hörməti var. Başqa nəyə görə təvəssül eləməlisən ona? Vasitə nüfuza görə, hörmətə görə olur da. Vasitə odur ki, mənim sənin yanıma gəlməyi və kömək eləyir bu. Namazın da Allahın yanında nüfuz olmasa mənə kömək edə bilməz ki. Elə özüm gedərəm də. Əgər namaz da addelini bir varlıqdır, mən də addelini bir varlığam, bərabərik, niyə mən namazdan istifadə eləməliyəm Allahın huzuruna yetməkdə? Yox, bərabər deyilik. Namazın hörməti var. Həzrət Əlinin hörməti var Allah yanında. İmam Zamanı İslamda hörməti var Allah yanında. Adi müminin hörməti var Allah yanında. İnnallaha yuhibbut tevvabin ve yuhibbul mutatahhirin. Allah tövbə eləyənləri, pak olmaq istəyənləri sevir. Onların da hörməti var Allah yanında. Niyə mən iddia edirəm ki, oğullar bu olmaz? Bizim Peyğəmbərimiz buyurur ki, Həzrəti Əlinin məqamı Yusuf Peyğəmbər məqamından üstündür. Mən də Həzrəti Əlidən kömək istəyirəm. Qardaş, İsa Peyğəmbərin də əhvalatı Quranda gəlib, gəlməyib, gəlib. İsa Peyğəmbər ölünü dirildib ya yox, dirildib. İndi sizcə bir nəfər öldürüldən olsa hər hansı bir cəmiyyətdə, istənilən insan cəmiyyətində, cəmaət axışmaz onun qapısına. Hələ bir Şeyx Nəsullah gəlmişmiş o vaxt deyirlər. Hamı gözüm ki, mənim ölümü dirildi. İndi biri gəlsə desə ki, ya İsa mənim ölümü dirilt oldu müşrik, hə? Dirildi, bu kişi bunu eləyir də biz neyinəyək, bu kişi bunu bacarır. İndi gərək sən sübut edirsən ki, Həzrəti Əli İsa'nın elədiyini bacarmırdı. Onda bizim bəhsimiz başlayar. Doğrudan bacarırdı, bacarmırdı. Yəni, qısası, heç kəs iddia edə bilməz təvəssül şirkdir və ya haramdır. Birdə şeyi iddia edə bilər ki, onda da keçəri hədislərlə sübut edərik. Onu iddia edə bilər ki, bizim imamlarımız ya övliyalar, ya möminlər, seyyidlər və s. qəbirlər o peyğəmbərlərin etdiyi işləri bacararlar, bacarmazlar. Söhbət bunda olmalıdır. Söhbət bunda olmalıdır. Bizim peyğəmbər və imamların qəbirləri də <clears throat> diriliklərindəki kimi mühümdür ya yox? Söhbət bunda olmalıdır. İnsan öləndən sonra insanın mənəviyyatı ruhunda orada, bədənində olmur ki. O ruhunda o mənəvi qüdrət qalır ya qalmır? Bir dənə sual verim. Mömini sövmək halaldır, haramdır? Haramdır. Bir nəfər mömin 10 il bundan qabaq ölüb. Onu sövmək haramdır, halaldır? Haramdır. Əgər doğrudan ölübsə, niyə niyə haram olmalıdır? Hös sotdu söyürəm, qəbr torpaq söyürəm də. Ölmək məhv olmaq deyil, məkanın dəyişməsidir. <clears throat> yaşayış yerinin dəyişməsi, tərzinin dəyişməsidir, etapdır, körpüdür. İmam Hüseyn ağa burada ölüm körpüdür. Ya cənnətə aparır, ya cəhənnəmə. Quran şəhidləri başqası ilə fərqləndirir. Demir ki, heç kəsə ölü deməyin. Ve la tequlu limen yuqtalu fi sabilillah ambat. Allah yolunda ölenlere ölü demeyin. Hazreti Allah Allah yolunda ölüp şehit olup öldürülüp. ne eleyen dedi. Kur'an'ı kabul eylesin dedi bizi kabul eleyey. Böyle Hazreti Ali dirildim. Ondan yine kömeği istiyorum. Ne zaman diriliğinde zaman ki dediler ki ya Ali ben kömeyle falan şey öleyim. İndi ben derim ya Ali. Ne olur ben kömeyle ben pulum sok olsun. Neyi bir var? Ay qardaş, gedib araq satıb pul qazanmaq olur, arağa təvəssül eləmək olur. <laughs> Halallara təvəssül eləmək olmur. Bunların çaşdıqları olub kainatın fəlsəfəsində, səbəbnətdə qanunun kökündə. Elə bilirlər ki, mən gedirəm, malı satıram, pul qazanıram. Bu addelini bir məsələdir. Bu möminə övliya istəyirəm kömək elə bu addelini məsələdir. Güya Əgər, diqqət edin buna xahiş edirəm, əgər biz fikirləşsək ki, o malı satmaq müstəqil olaraq bizə pul gətirir, onda biz müşrik olarıq. O da Allahın izni iləndir. Bu da Allahın izni iləndir. Yox desəm ki, yox, o başqadır, bu başqa, deməli elə fikirləşirəm ki, bu müstəqil olaraq pul qazandırır mənə. Əgər heç bir başqa deyilsə, imamdır kömək istəyirəm. Pul verir mənə. Allahdan alır, pul verir. Mal satıram, kömək istəyirəm. Allah ona bu təsiri qoyur ki, mənə pul verir. İkisi eyni şeydir. Ya fikirləşsəm ki, yox, bu pul verə bilər, bu verə bilməz, onda mən müşrikəm. Çünki bunu mən müstəqil hesab edirəm. Kim fikirləşsə ki, kainatda müstəqil təsir var, Allahın izni olmadan təsir var, o olur müşrik. Hər şeyin kökü Allaha qayıdır. Hər şeyin əsla. Hələ biz durub bunları isbat eləmək istəmirik ki, qardaş, indi sən dur, hay hay ki, saki olmur. Olur da fakt. Ariflər, övliyalar sürüm-sürüm sürünüblər o qapılarda. Məqam qazanıblar, tövhid qazanıblar. Onların həyatına baxanda görürsən ki, onların həyatı Peyğəmbərə min faiz oxşuyursa, o ibadətləri, ziyarətləri, təvəssülləri qəbul etməyən adamların həyatı bir faiz oxşamır. Əgər bütpərəstliyə çəkib çıxardırsa belə şeylər, göstərin bir nəfəri, getdi ziyarətlərdə imamın peyğəmbərin qəbri oldu bütpərəst. Göstərin. Yəni, elə bilməyin təvəssül yerli dibli qəbul olunmur, ha? Sizi bəziləri qondarma sözlərindən çaşdırmasınlar. Görürsən, gəlir deyir ki, təvəssül şirkdir. Niyə? Allahdan başqasına kömək istəmək olar. Orada saxla onu. Qardaş başıma dedim, dayan. Sənin təvəssülün şirk olmasının sübutun budur ki, Allahdan başqasına kömək istəmək olmaz. Eləmi? Çox gözəl. Quran deyir olar. Deməli, sən hələ İslamı yaxşı başa düşməmişsən. Hələ biz keçmirik o bəhsə ki, ha, kimdən, nədən təvəssül almaq olar, nədən almaq olmaz. Fakt təvəssül halaldır. Şək şübhə yox. İnsan eləyə bilər Allahı öz sifətlərinə and versin. İnsan eləyə bilər Allaha and versin öz yaxşı əməllərinə. Hansı ki, hələ bu əməli nə gündə eləyib xəbəri yoxdur. Həzrəti Əli əleyhissalam xəndək döyüşündə bir qılınc vurdu, bir nəfər kafiri öldürdü. E, tarix boyu o qədər adamlar kafir öldürüblər. Peyğəmbər buyurdu ki, Darbatu Aliyin yevmil xandaq afdalu min ibadət ibadəti təqələn ilə yevmil qiyamə. Əlinin xəndək döyüşündə vurduğu zərbə qiyamətə qədər hamımızın ibadətlərinin üstündə, hətta cinlərin. Sən öz sınıq salxaq əməlivi gətirib əlinin əməlinə bərabər edirsən. Sonra deyirsən ki, hə, bu əmələ xatir biz ağıl işlər. Allah sənə buyurub ki, bunu elə, bunu eləmə. Bunu başa düş, bunu başa düşmə. Quranda nə qədər ayə dedik keçən dəfə? Əfəllə təqilun, niyə ağıllanmırsınız? Nə qədər ayə dedik bu barədə? Əgər ağıl qəbul olunası deyilsə, ilahim, məni niyə ağla dəvət edirsən? Yox, qəbul olunasıdırsa, ağıl mənə deyir ki, mən nəkarəyəm Allahın hüzuruna bu əməllə gedir. Xırda bir müqayisə. Biz namaz qılanda, O bir alim deyirdi, mən nə itirirəmsə namazlarını tapıram. Namazlarını yerini tapıram. Nə itirsəm namazlarını tapıram. Bu namazı Peyğəmbər qılsaydı, onun namazı qəbul olardı. Olmuydu Peyğəmbərsində bu namaz. Gör, bizim əməllərimiz nə gündədir. Sən bu əməllə gelirsən Allahın cünü ilahi, mən namaz qılmışam, mənə kömək elə. Ey bir e, zat deyirdi ki, bir mümin deyirdi ki, gördüm ki bir nəfər məsciddə namaz qılır, namazı qılıb qurtaran kimi ildırım sürəti ilə hoppanır o tərəfə. Şimdi, ha, sən niyə belə edirsən namazı qıldın qurtardın, təqib oxu, bir ziyarət oxu, bir dua elə Allaha. Deyir, alimlər deyirlər ki, sınıf salhaq namazı mələklər vurur insanın başına. Bu namazı ki, mən qıldım, 100% bir azalır başımı. Hoppanıram o tərəfə dəysin yeri, başımı dəyməsin. Başqa bir təvəssül Peyğəmbərin zatına təvəssüldür, hələ Peyğəmbər dünyaya gəlməmişdən. Diqqət edin, Peyğəmbərin zatına, şəxsiyyətinə təvəssüldür Peyğəmbər dünyaya gəlməmişdən. Böyük cəmaat alimi, Hakim Nişaburi, Müstədrək kitabında, ikinci cilddə 615-ci səhifədə belə bir əhvalat nəql edir. Həzrət Adəm eləyhissalam xəta eləyəndən sonra ərz etdi ki, ilahi, Sənə an verirəm Muhammedin haqqına məni bağışla. Allahümme salli ala Muhammed və ala Muhammed. Allah təala buyurdu: "Ya Adəm, hardan bildin belə bir adam var? Kim öyrədi bu sözləri sənə?" Həzrət Adəm ərzləri ki, ilahi, gəldim ərşin dayaqlarına baxdım, gördüm orada yazılıb ki, La ilahə illallah Muhammedun Rasulullah sallallahu aleyhi və aleyhi. Gördüm, onun adı sənin adının yanında yazılıb. Başa düşdüm ki, bu çox böyük bəndədir ki, sən öz adının yanında onun adını yazmışsan. Yəqin çox istəyirsən onu. Allah Teala buyurdu ki, bəli, səni bağışladım. O, sənin nəslindən olan sonuncu peyğəmbərdir. Əgər olmasaydı, səni də yaratmazdım. Əgər onu yaratmasaydım, səni də yaratmazdım. Bu sözün özünün fəlsəfi mənası var. Bəzilər deyirlər ki, hə, nə oldu deyə Bunda ol diyenler bu aşamada. Bu inşallah